50 languages. 90. 90. Impératif 2. Impératif 2. Rase-toi. Rase-toi. Lave-toi. Lave-toi. Coiffe-toi. Coiffe-toi. Appelle, appeler. Appelle, appeler. Commence, commencez. Commence, commencez. Arrête, Arrêtez. Arrête, arrêtez. Laisse ça. Laissez ça. Laisse ça, laissez ça. Dis ça. Dites ça. Dis ça, dites ça. Achète ça. Achetez ça. Achète ça, achetez ça. Ne sois jamais malhonnête. Ne sois jamais malhonnête. Ne sois jamais insolent. Ne sois jamais insolent. Ne sois jamais impoli. Ne sois jamais impoli. Sois toujours honnête. Sois toujours honnête. Sois toujours gentil. Sois toujours gentil. Sois toujours poli. Sois toujours poli. Rentrez bien chez vous. Rentrez bien chez vous. Faites bien attention à vous. Faites bien attention à vous. Revenez vite nous voir. Revenez vite nous voir.